Po po. Ke bërë vrap që në mëngjes? Shumë mungesë autobuzash. Mungesë autobuzash, po pse? Po, se di Olta është që më kështu, është ajo dispetçe. Olta ti di. I kish zënë gjumi gjysmën edhe. Ah, okay. E kanë marrë shtruar sot.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 Në vitin 1604, themelohej qyteti i Montrealit. Në vitin 1857, Sistemi elektrik i alarmit të zjarrit është patentuar nga William Channing dhe Moses Farmer. Në vitin 1881, lindi presidenti i parë dhe themeluesi i shtetit të Turqisë, Mustafa Kemal Ataturk. Në vitin 1926, Thomas Edison foli në radio për herë të parë. Në vitin 1958, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara themeluan zyrtarisht Komandën e Mbrojtjes Ajrore të Amerikës së Veriut. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë, aeroplanët amerikanë bombarduan Hanoin për herë të parë. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër, Valéry Giscard d'Estaing zgjidhet president i Francës duke mposhtur në këtë betejë François Mitterrand. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë, Eric Clapton dhe ish gruaja e George Harrison, Pattie Boyd u martuan. Në vitin 1991, kroatët votojnë për pavarësinë në referendumin e tyre mbarëkombëtar. Në vitin 1994, ndërron jetë në moshën 65 vjeçare Jacqueline Kennedy Onassis, zonja e parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1999, filmi Star Wars Episode 1 The Phantom Menace u shfaq për herë të parë në Shtetet e Bashkuara. Filmi vendosi një rekord të ri pasi fitoi njëzet e tetë pikë pesë milionë dollarë ditën e hapjes. Në vitin dy mijë, eshtrat e plota dhe të mirëruajtura të skeletit të tiranozaurit u ekspozuan në Chicago. Në vitin dy mijë, Disney nxori në treg filmin Dinozaur. Në vitin dy mijë e pesë, Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith fitoi 50 milion dollar ditën e parë të shfaqjes në kinemat amerikane. This is Club FM 100.4. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM 7 e 9 minuta në këto momente Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjesi të gjithëve Me Lorin Patjetër që po. Ajo që mendon u përket të gjithëve, vetëm ajo që ndjen është e jotja. O Jeri po ç'të shkoka kjo ngjyra e bluzës. Ua, faleminderit Alini. Ç'është kjo Jeri? Ciklamin. Pjesh. Apo jo, pjesh po. Ai nuk i kupton ngjyrat fare. Ti mos je si qen? E sigur që do ta bësh me okay. Kush na shikon nga ekrani, 069 20 70 222. Po. Për eh, një lavatriçe. Çfarë ka? Për një lavatriçe. E ka fjalën për një barrë me rroba. Po. Të vijë Olta të vërë një lavatriçe. Ndryshon puna. Hajde. Hajde edhe ti meqë po vjen. U u veshë ti? Gati je? Vesha. Po. Jepi për. Hajde çik. 17 gradë ka është në këto momente, 24 temperatura maksimale, 13 minimalja, ndërkohë që edhe sot parashikohet për pak shi, diku nga ora 12. Diku nga ora 12. Mm -hmm. Po vetëm pak. Luaj atë se e çmend regjisorin. Ah, regjisori këtë punë ka, le të më ndjek. Po, atë punë ka, atë punë ka, ndjek mua. Ndërkohë nesër si do të jetë koha? Ndërkohë të mërkurën ka kohë të mirë, të enjten me vranësira dhe pastaj të shohim nga e diela që mund të ketë përsëri. Faleminderit, paske e rregulluar. Faleminderit, të lumtë. Po. Okej, okay, kthehemi mbas pak kthehemi miq të dashur e morët vesh. Edhe një shprehje Jeri. Ajo që mendon u përket të gjithëve, vetëm ajo që ndjen është e jotja. Vetëm ajo që ndjen është e jotja. Giorgio Moroder, bashkë me Sia-n, kjo është deja vu. E sa po larjes, po gjithsesi. Po s'kam thënë. Dëgjo motin pastaj laje. Jo, duhej larë në fakt, nuk u bëra pishman. E kisha lënë poshtë blinit. Mhm. Mm uh, po janë ato. Sa ditë. Mm. Pika të ngjitëses. Ishte për kështu. Kaloje rrugës e letra ngjiteshin, e ke parasysh? Çdo gjë, edhe njerëz ngjiteshin po. aty. E njerëz, ishin fansat e mia që ngjiteshin kështu. Ah, okay. Mbas xhamit, po. Miq të dashur që jeni në dëgjim. Ka njerëz që e kanë dje për shembull më ndodhi që siç isha kështu me të shkurtra e me sandalle. Mm. Vajta në një vend për të mbaruar një punë. Dhe s'të pranuan? Jo, më pranuan se s'më panë kur hyra, po kur dola. Më tërhoqën një vërejtje kur dola se isha me pantallona të shkurtra. E ke parasysh? Oh. Uh, unë thashë unë jam me uniformën time verore, unë tani në tetor vishem prapë me të gjata tash. Ose ndonjë të premte në darkë për për televizion ose kur më ftojnë ndonjëherë kështu në një studio që që s'mund të shkoj se po të jetë puna për mua. Edhe kaq edhe edhe të gjata. Po, është shumë serioz jam ja, shikoj. Okej. Pantallonat janë tip jeans, di që mund të ndaj çfarë. Bluza tip polo, ku ti mund tani, i zhveshur nuk jam. Po gjithsesi, Vetëm pulpën ke zbuluar gjithsesi. Pulpën kam zbuluar, edhe nuk është se kam ndonjë farë pulpe që mbeten sytë, e kupton? Sigurisht. Ah, ashtu. Sa t'i shihje një pulpë çu t'i thosh aty më fal çuno. Fal. Fat pingreve më ku e shikon. Unë e kam pulpën të ndarë më dysh kështu. Si pjepër, ose si pjeshkë. Ose si shalqi. Jo, më thjesht nuk mund të them e kam pulpën të ndarë si pjeshkë. Ti do të bëj prapë. Gjithsesi, gjithsesi ideja është që e mora një vërejtje për uh, pantallonat e shkurtra edhe vazhdova pastaj. Megjithatë, jam jo, si kjo. I paske kombinuar plus. Si kjo ishte ja, njësoj. Ehm, um, ç'do thosha është kjo. Sa rëndësi ka veshja në jetën tuaj të përditshme? Ka njerëz që punojnë në bankë për shembull, që janë uh, shumë më shakaxhinj se ose shumë më pak serioz se sa unë doja të thosha. Dhe dhe gjithsesi duhet të vishen me kravatë. Kanë uniformën e tyre. Çdo ditë, po, mm. po, normal, me këpucë, nuk mund të nxjerrin gishtat jashtë, ku di unë se çfarë, gjitha këto gjërat e tjera. çorape serioze etj etj. Ka njerëz që punojnë në llaç. Ë, uh, ata mund të vishen si duan, s'ka problem. Po. Normal. Tani pyetja është, sa e rëndësishme është paraqitja në jetën tuaj të përditshme? Në funksion të punës ndoshta. Mm -hmm. Asaj që bën, jo vetëm uh, të bukurisë dhe se çfarë pamje ke kështu në përgjithësi si njeri. Po sa e rëndësishme është mënyra se si paraqitesh në jetën tënde të përditshme, në punën, në profesionin etj, etj, etj. Mhm. Sa e vlerësoni, çfarë bëni për atë? Njeri për shembull, shikoj që ja ka ja ka varur, nuk mund të them ja ka ja ka varur. E ka lënë pak, e ka lënë pak pas dore. Me shaka. Po e kam fjalën që ë po sportive diçka një pambuk një gjë kështu. Se kështu nuk shkon dot për shkak po të ishte drejtoreshë banke. Jo, absolutisht. Pra puna që bëjmë ne të lejon që të vishesh edhe në mënyrë sportive. Kështu që në bazë të punës që unë kam, jam Po sepse të punosh në bankë dhe të shkosh me pantallona të shkurtra. Jo, po s'të lë njeri njeri. E para nuk ka një rregullore, kështu që ti duhet të zbatosh rregulloren. Mm -hmm. Unë ndihem komode me këtë lloj veshje, prandaj kam zgjedhur klubin e mëngjesit. Okej, okay, dakor. Se në rast tjetër nuk është do. Zgjedhur, se të pëlqente si si. Jo, yeah, domethënë në të gjitha okay. të mirat që ka, kjo është edhe e mira e madhe. Ah, rregulloj, rregulloj. Mirë pra, kjo është pyetja. Sa e rëndësishme është veshja? Ëh, uh, sa e rëndësishme është paraqitja për ju në jetën e përditshme, në punët? Siç thotë Gimi ka ata bëjnë emision nga mesi e lart. Po, vërtet është. Po, e ka fjalën për zemrën dhe për mendjen. Ta, po pra. Ka nga ata që bëjnë emision nga mesi e poshtë. E kupton? Jo, ne bëjmë nga mesi e lart. Është është për për këtu, për këtu ja, për këtu. Mirë shumë. E gjitha këtu është. Koka kraharori. E kupton? Koka Barku. Ashtu. Mirë, temën e hodhëm, Sam Smith do të këndojë Money on my mind tani në klubin e mëngjesit, ora është 7 Uh, dua që të bëjmë uh, dua që të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Le të shikojmë nëse jeni gati. Ë uh, zgjuar sa ç'duhet sot në mëngjes. Un jam gati. Okej, okay, faleminderit. Quhet prit prit se e di mish dashur kjo lojë. Prit prit se e di. Pyetja është shumë e thjeshtë. Ehm, um, mm -hmm. kanë qenë tre përfaqësues të lartë në Bruksel për të folur për uh, procesin e integrimit në Bashkimin Evropian të Shqipërisë. Mhm. Mm Ka qenë uh, ministri Ditmir Bushati. Ka qenë uh, zonja Majlinda Bregu, e cila është uh, kryetare e Komisionit për Integrimin në Parlamentin e Shqipërisë, e gjithashtu ky person i tretë. Cili? Cili? 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Zgjedhjet e 21 qershorit janë uh, konsideruar nga Bashkimi Evropian si të rëndësishme për procesin e integrimit të Shqipërisë mm -hmm. në uh, bashkim, pra, kështu që edhe ky takim ka pasur këtë funksion. Ishte pra Zonja Bregu, ishte zoti Bushati, por ishte edhe dikush tjetër. 1 2 Ne po kërkojmë të tretin. Po kërkojmë treshin pra që ishte përfaqësues atje në Bruksel për Shqipërinë. Mund ta dërgoni në 069 20 70 222, kush e di, ka për të fituar dy bileta për në Cineplex, ka film premierë të premten. Mm -hmm. Po, Si, po, çdo të premte. Ëm, si çdo të premte. Në Cineplex ndodhet tek TEG-u dhe është me pa diskutim kinemaja më e mirë. Është vërtet. Më e mirë fare. Se e çova dot çunin dje që të shkonim. Se e mora mbasdite e shkuam dolëm kështu çunash, e ke parasysh? Mm -hmm. Shkuam shkuam nga TEG-u. E kishim kohë, kishim kohë goxha. Ëm, uh, pa shkuar por uh, donim shkonim tek po Te dyqani i lodrave. Asgjë, ajo e zakonshme. Ai ishte tip mbasdite kështu kur nuk ka shumë nuk nuk kishte shumë njerëz. Nga ora, ku di un, 5. Se thamë po i bëjmë gjitha gjërat bashkë një herësh. Uh, shkuam te dyqani, shkuam një herë brodhëm nëpër dyqane të tjera. Mm -hmm. Donte një bluzë sporti. Po nuk po gjeja dot një bluzë, donte që të kishte numra mbrapa. Dua një bluzë sporti, më thoshte, "Siç e ka Marti, Marti është shoku i vet." vet. Po. Mm -hmm. Ka Marti një bluzë sporti edhe kishte bluza sporti, po lexonin uh, New York, Bronx, kishte ca gjëra domethënë përpara. Kështu kishte edhe numra, po jo, e dua me numra vetëm mbrapa, thoshte nuk e dua me numra, se numra thotë gërmave njëherë, kështu. Nuk i do para. Nuk donte para, donte vetëm mbrapa dhe nuk po i gjeja dot një bluzë ashtu. Kishte ca po ishte materiali si këto rrobat e basketbollit që është me me vrima vrima mm, vrima mm, sintetik kështu siç është. S'e deshte. Jo, doja un, doja un mos ishte ashtu, doja një gjë pambuk, se ku t'i veshë ato. Po, po. Kështu që blemë një bluzë me Mikin përfundimisht për U bind. Për t'i bërë atë, po shkuam pastaj dhe gjetëm lodra, lodra me shumicë. Kemi marrë gjithë kafshët e detit. Janë sa janë sa qese të mbushura me me kafshë deti po. plastike, po. kështu që i kanë mm. uh, ato guaska yll deti. Po, ë uh, fokë kishte luan deti, kishte ë uh, Peshkaqenë kokëçekiç për shumë, kokën që mm. kanë që wow. gjithaj uh, Ishin, ishin të gjitha, ishin disa balena, ishin disa mm. këshu uh, Kështu që i morëm të gjitha ato. Dhe brenda kishte edhe një ë uh, oktapod. Oktapod. I pëlqeu shumë oktapodi. Edhe se s'e lëshonte nga dora, ndenji me oktapodin gjithë kohës dhe më thoshte mua, "Shkojmë nesër, thoshte marrim vetëm oktapoda. Nesër do bëjmë vetëm oktapoda." Por u mundova, thashë se meqë kishim kohë dhe kishim shkuar më shumë për të vrarë kohën sesa të tjera, thashë mos e fusja dot në kinema. E hajde se nuk bën. Nuk donte të shkonte në kinema. Po edhe po. po jo, doja të shkoja unë, si duket po nuk nuk e binda dot për në kinema. Thashë mos shikonim këtu, kishte ishte Fast and Furious 7. Bëj shaka, se atë s'e shikonim dot se ishte pak i vogël për atë. Por uh, se ç'ishte një film për fëmijë, harrova tani. Gjithsesi, Cineplexi, kinemaja më e mirë. Ne kemi dy bileta për atë që na jep kush ishte personi i tretë veç Bushatit dhe Bregut, miq të dashur, në këtë takimin uh, që u mbajt në Bashkimin Evropian. Se shiko fushatë dhe këto gjërat sikur kalojnë kalojnë pa u vënë re. Gjithçka është studiuar e Jo, është pa u vënë re. Jo, po flas këto mm. lajmet e tjera, domethënë se gjithë njerëzit po përqendrohen tek përqendrohen vetëm tek tek fushata dhe nuk nuk merren me të tjerat. Është shumë e çuditshme domethënë. Po shikoja për shembull një foto që më erdhi ë mm. e kishte vendosur Juli Ristani, gazetarja e Top mhm. Channel, mm -hmm. kishte vendosur në Facebookun e saj. E tha, ja tha, nga fushata. A nuk duket si takimet? Është foto, është fotoja e e e e shokut Enver. Një pikturë. Edhe atëherë kështu bëheshin? Është një pikturë e shokut Enver. Gju më gju me popullin, Olta. E kjo është tamam siç thotë gju më gju me popullin. Megjithëse ai Enveri është me me kostum 3 piece. Dhe nuk ka qenë pro gjurit, por gjithsesi po. gju Edhe po, edhe është ajo pra që që gjërat shkojnë nga shkojnë edhe edhe aq shumë ndryshojnë. Ndryshe nga këtu domethënë te kjo pikturë po t'i shikosh sheh shpresë tek sytë po e bashkëqytetarëve të janë janë duke folur janë duke komunikuar me kandidatin po pra po vjen pyetje po ai xha ai xhaja po e mbërthen me një me një me një pyetje të fortë nëse e vë re atje duket xhaja me cigare në dorë ashtu shoku Enver i thotë S'ka qumësh S'ka vezë S'ka rrugë Lopas po bën Jo, me dhe më bunker thotë ai Edhe bar do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 vazhdonte të mbante një shishe birre dhe nuk dihet se sa të tilla kishte pirë. Aq i dehur sa vazhdonte të mbante shishen e birrës. E mbante shishen e birrës në dorë, njërën prej tyre dhe po, vazhdonte të ishte unë mbaj birrën Dhe ishte duke pritur autobuzin, pavarësisht se nuk e dinte se ku do të shkonte, sepse ka qenë vërtet shumë i dehur. Mm -hmm. Në momentin që autobuzi nuk po vinte, ka ndaluar një makinë policie. Dhe në momentin që ai ka parë policin, i ka thirrur me të madhe, "Ku je mor tigan?" dhe kaq ka mjaftuar që policit i ka thënë i ka thënë policit o tigan ku je mor tigan mor tigan po se ty po të prisja deri tani po edhe mirë se erdhe dhe gjëra të tjera edhe dhe polici e ka uh, vendosur uh, që ta arrestojë për shkelje të etikës mm -hmm. dhe tani më ai ndodhet në burg në Maltë uh, duhet të paguajë tetëqind e pesëdhjetë euro gjobë që të shpëtojë nga e gjithë kjo mesele që ka futur veten. Megjithatë, ka qenë një proces shumë i gjatë sepse ai nuk e ka pranuar para gjykatës se ka dashur të ofendojë policin, por uh, gjithashtu e inkriminoi vetveten duke thënë që uh, nuk mbaj mend asnjë gjë. se çfarë ka ndodhur. Megjithatë, mjaftoi vetëm që të thoshte Tigan policit për të marrë 850 euro gjobë. Tigan policit. Polici është polic, nuk është Tigan. Por është treguar prap i mirë. Po në rregull, ti po. Mund t'i thoshte mm. shumë gjëra të tjera. Po policit sa mund të thuash për shkak të një polici Tigan, çfarë i thua? O xhezve. Ja, e gjeti Olta, bravo. S'e kuptoj fare këtë, do të po. duhet të ketë qenë shumë i dehur ai. Pse pse me tigane me xhezve? Po, mund të po. thoshte. Ne kemi fjalë të tjera. Ka qen, mace, ku di unë o fshatar o kështu o tepelenas. Ka më ka sërë. Po, ka ka edhe më keq, por ai ka preferuar tiganë. Mund të thoshte, do të ai i dehur ka qen sa i hahej në ato momente. O bole. Për shembull, që s'është shëndosh. O barkderr, o hundëderr. O çdo gjë, o faqekuq. O zoti oficer i policisë. Oj, ne sa okay. Mos i kemi ndëgjim më. Jo, po tamam, e ashtu. Në 10 do marrim makinën dhe dalim në rrugë. E para e punës, nëse ofendon po një oficer policie. Po ofendon policin Olta, çka? Duhet të arrestohesh, ë, uh, mendoj unë, apo jo? Arrestohesh automatikisht. Kështu që duhet të gjesh një gjë që edhe t'ia thuash edhe mos ta ofendosh. T'i bësh një kompliment që ta ta ta çorientosh, domethënë kështu ta bësh të ndjehet uh, parehat. Ta hutosh fare. Ku di un t'i hedhësh në një kështu, domethënë në një në një në një rreze gay. E ke parasysh? Edhe tak thotë ai, "Ik vlla, ik, ik ti." Kalo. Futu ti, po t'i marrin dilma tan, mbarove, shfutohen nga, ha? Mund të jetë kështu. Tam. Ma arresto të lutem. Mbajini mend këto. E keni nga unë. Faleminderit së bukur. Clean Bandit bashkë me Jess Glynne, miq dashur vin tani me Real Love në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Pas pak do kemi edhe anagramën, unë e kam pothuajse gati. Shikojmë nëse Jeri do ta gjejë dot, sot Jeri është shumë e fortë. Okej. Okay. Anagram për uh, klubin e mëngjesit. Cila do të jetë dhurata Olta? Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. 0692070222 0692070222 Rimbi Suko është anagrama. Kush e fiton fiton një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin mm. Amerikan është është diçka që mund ta përdorni vetë miq të dashur, por mund t'ia jepni në përdorim një familjari tuaj apo një miku, dikush që mund të ketë ndoshta pak më shumë nevojë se ju për të shkuar për një kontroll të plotë, një check-up siç e quan uh, qeveria. Check-up në spitalin amerikan. Amerikan. Si e tha ai, tha, "Po ti edhe pse bën si kal?" Unë? Ja. Ja. Rimbi Suko. As ide. Ani goca. Se bukur duket kështu. Është e bukur. Fakt janë ato. Ka nevojë për suko të vogla. E di, e di, e di. Është për shembull aty mund mund të kesh një, ku di un, qejf të çuditshëm për shembull të ulesh mbi një nga ato. Edhe ato janë të forta, nuk thyhen. Janë të forta. Kjo është vërtet, mund të të mbajë domethënë. Po. Kanë edhe gjerësinë e tyre. Ose ose më kollaj të ishte mbi një arkë. Me to. Me suko, po. Që ta shpërndashë pak peshën e, e rimbis. Rimbi suko, kujdes, 069. Ka rënë heshtja në klubin e mëngjesit, të gjithë janë duke u munduar ta zgjidhin. Gjithë e shohin shtrembët. Anagramën sikur. Një majtas një djathtas. Sikur kështu, sikur kështu duket më mirë. Po jo, se ashtu e lexoj drejt, prandaj ngrish e mban ti kështu. Ej, thonë që qeni i shikon gjërat kështu. Wow, mrapsht. Po. Prap njësoj pra. Rimbi Suko. Kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Një vogël do jetë i. Po, edhe ah. qenin tim kur e kisha unë kur dilte para pasqyrës krihej ai, si duket shikonte veten mirë ai. Ke pasur qen që krihej? Po. Në ëndrrat e Altinit. O Altin. Jo, po ka pasur një. Nuk e në ëndrrat e Altinit, shkrim Altinit. Mos ma ngacmoni Altinin. Altini ka i ka pikë të plota në patentë. Deri tani. Prit deri tani. Vetëm se ka ardhur në këmbë. As një muaj nuk ka që është vënë ligji. Më mirë se sa do ti. Aty duket njeriu që muajin e parë kalon me sa i ka. Kam 4 vjet Ola, s'kam marrë asnjë gjobë. Bravo. Çi ke pas kart kohë ato. Altin kujdes Altin. Se mos i marrësh gjithë një herë. Ti merr robi një gjobë në 4 vjet. Në fakt, nëse keni vënë re, ka një muaj që Altini vjen me autobus, se ka frikë. Kush jam unë? Jo? Ku janë fëmijët më të më të lumtur? Do e tregoj pak më vonë me detaje këtë historinë, por e përmbledhur kanë pyetur 53 fëmijë, 53000, më falni. 53000 fëmijë, uh, nga mosha 8 deri në 12 vjeç. Dhe del që, del që, çuditërisht, edhe pse prindrit mundohen shumë t'u japin fëmijëve gjithçka që munden, Pasuria e prindërve mm -hmm. nuk mhm. ka të bëjë pothuajse fare me lumturinë e këtyre fëmijëve. Mm -hmm. Të mirat materiale që prindërit mund të sigurojnë, flasim 8 deri në 12 vjeçar, kur nuk janë aq të vegjël dhe kuptojnë, dhe i dinë gjërat, i dinë se çfarë ka babi i atij, çfarë ka mami i atij. Më kupton çfarë mm -hmm. makine nget ky, atë e sjellin me kështu makine. Është mosha ku mendon që fëmijët, jo jo. Del që Fëmijët, të mirat materiale i vlerësojnë, por jo aq sa mendojnë prindërit për ato. Të tjera gjëra i bëjnë fëmijët të lumtur. Pak më vonë do ju tregoj se për çfarë. Po bëhet fjalë për një studim i cili ka përfshirë Gjermaninë, Korenë e Jugut, Na duhet. etj, etj, etj, vende. Mbaj vetëm një sekond usta, se duam të të japim Klajda Gjoshën. Jepi Klajda Gjoshën. Kush e ka gjetur? Klajda Gjosha, e ka gjetur Marseli, fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo, Bravo, Marsel. pra personi i tretë që shoqëronte zotin Bushati dhe zonjën Bregu në Bruksel në lidhje me Uh, bisedat për integrimin e Shqipërisë, ku u tha se varet shumë edhe nga zgjedhjet e 21 qershorit e çfarë mm -hmm. do të mhm. prodhojmë këtu me ato zgjedhje në sensin e jo atyre që fitojnë, por mënyrën se si do të zgjedhim. Uh, ishte pra ministrja e integrimit Klajda Gjosha. Një tjetër pyetje nga aktualiteti dhe largohemi për këtë pjesë të parë të klubit të mëngjesit. Edi Sida me me lajmet e orës 8 mbas pak minutash. Por pyetja është kjo. Shqiptari i vrarë nga ISIS i cili refuzonte të luftonte, mm -hmm. dhe kjo i ka marrë jetën, ishte nga ky fshat i Tiranës. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja. E morëm vesh për këtë apo jo? mm, e morëm. Ishte një djalë që e vranë pasi uh, shkoi deri atje, pastaj s'donte të luftonte më. Refuzoi. Refuzoi dhe vëllezërit uh, vëllezërit muslimanë, vëllezërit e kalifatit i këputën kokën. Po. Shumë, plot dashuri atje, nisëm. Kygo dhe Conrad Sewell vijnë me Firestone tani në klubin e mëngjesit nga cili fshat i Tiranës ishte zotëria. Kthehemi pas pak miq të dashur dëgjojmë muzikë tani në klubin e mëngjesit është 7 e 56 minuta. Dua t'ju kujtoj se kemi një anagram në fuqi dhe anagrama është ri mbi suko. Ri mbi suko. R I M B I S U K O. Mhm. Ri mbi suko. 069 20 70 222 kjo loj është për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan këtu në kryeqytet. Ndërkohë po ju tregoj pak për këtë fëmijët e lumtur. Fëmijët e mhm. lumtur, po ky është një kërkim i cili është bërë nga kërkues nga Universiteti i Goethe-s në Gjermani ose Goethe, Goethe University, University në mm. në Gjermani, um, e cili është pjesë e asaj që quhet 2015 Children's World Report, apo raportimi mbi fëmijët i 2015-s. Dhe kanë mhm. marrë pjesë në këtë 53000 fëmijë nga vende të ndryshme të botës të cilët janë nga mosha 8 deri në 12 vjeç dhe ajo çfarë është gjetur për shembull është që um, vlerësimin më të lartë të lumturisë janë pyetur fëmijët uh, se sa të lumtur janë, pra sa të kënaqur janë mm. në bazë të disa kritereve të ndryshme, e kanë shfaqur fëmijët e Rumanisë dhe Turqisë, të cilët thoshin në 80% të rasteve se pra janë fëmijët më të lumtur. Ishin fëmijët po, më të lumtur. Mhm. Domethënë 80% e fëmijëve rumunë dhe 80% e fëmijëve turq kanë thënë se nga 10 pikë të mundshme janë të kënaqur deri në 10. Pra mhm. kanë kanë dhënë pikë maksimale të lumturisë së tyre. Ëm um, më të palumturit janë fëmijë në Korenë e Jugut, të cilët uh, vetëm 40% e tyre kanë dhënë 10 pikë të mundshme ë uh, për lumturinë e tyre. Pra të tjerët kanë treguar më më pak kënaqësi. Uh, ajo çfarë është vënë re, për shembull, është që kur fëmijët bëhen 13 deri në 15 vjeç, që fëmijët mm -hmm. janë më më të mëdhenj në moshë, niveli i lumturisë fillon edhe bie, ndërsa realiteti fillon të shfaqet ndoshta më nga pranë, a ku di unë se çfarë, edhe janë më pak të mbrojtur nga ë uh, të qenit fëmijë. Po, e muzikë turke pra, është është Çfarë güzel altın? Çfarë çfarë e shoqëron? Faleminderit. Tani shikoni se çfarë se çfarë është interesante. Mm -hmm. Norvegjia është vendi i cili ofron të mira materiale më të shumta. Ëh, uh, po flasim për shembull se uh, A kanë televizor, libra, uh, celular, e të gjitha këto gjërat e tjera. I kanë fëmijët në Norvegji mm -hmm. këto, e megjithatë, megjithatë, Norvegjia, fëmijët norvegjez nuk shfaqen aq të lumtur. Mm -hmm. Janë në mhm. vendin e 6 nga 15 vende që kanë marrë pjesë në këtë në këtë studim. Në këtë studim, Norvegjia në vendin e 6 është mbrapa Rumanisë, mbrapa Kolumbisë, Izraelit, Algjerisë dhe Turqisë. Mm -hmm. Që janë Rumania pranë vend parë, Kolumbia, Izraeli, Algjeria dhe Turqia mbajnë pesë vendet e para dhe Norvegjia është vetëm pak më mirë se Etiopia, Afrika e Jugut dhe Nepali. Që do thotë që fëmijët të mirat materiale nuk i duan të gjitha të mirat materiale. Pra. Nuk është se u bëjnë ato aq shumë për lumturinë. Po, po. Mm. Kjo është domethënëse. Po e ata gjesh. Ë, uh, gjithsesi, lumturia ishte pak a shumë e njëjtë midis djemve dhe vajzave kur i krahasoje sipas gjinisë dhe ë um, ishte uh, kënaqësia me veten më më e ulët tek vajzat. Mm -hmm. Në terma të që nuk e pëlqejnë. Po, nuk e pëlqejnë veten. Domethënë vajzat janë pak më janë ndoshta pak më kërkuese ndaj vetes. Ndaj vetes, po. Se sa çunat, e vrasin mendjen më shumë. Kuptar, për për sa sa më pëlqen mua vetja. Vajzave u pëlqente vetja më pak. se sa ose sa të kënaqur jeni me veten tuaj, me mm -hmm. mënyrën se si dukeni, me rrobat që vishni etj etj etj etj. Kështu pra, Norvegjia me gjithë mm -hmm. ato pasuri e gjashta në botë, vende më pak të pasura, fëmijët më të lumtur ose më të mhm. kënaqur. Po Norvegjinë mendoj që arrin ta vlerësosh pas moshës 18 vjeçare. Ka më shumë, mund të jetë ajo, që po, domethënë kur shikon të mira dhe begatitë. Po, se ti shikon për shembull të rinjtë turq, mbasi bëhen burra emigrojnë në Norvegji. Po, pra. po, shkojnë atje. Po, për fëmijët shqiptarë thuhet ndonjë gjë. Fëmijët shqiptarë nuk uh, nuk janë të përfshirë. S'kanë qenë pjesë e këtij studimi nga Universiteti Goethe i Gjermanisë, megjithatë, siç ju thashë pra, nuk janë uh, të mirat materiale ato që uh, përbëjnë atë që i bën fëmijët e lumtur. Eja eja ta gjejmë se çfarë po, është. Po, i bie që fëmijët shqiptarë janë të lumtur atëherë, se jo të po, gjithë. Po mendoj se se shumë prej tyre janë. Po se mund të kesh të mirat materiale, por nuk ke gjërat e tjera që janë më të rëndësishme. Qoftë se do u gjesh pak më shumë hapësirë për uh, futboll, për po. uh, bicikleta, ku di unë se çfarë, gjëra të tilla, mund të ishin më të lumtur. Në qoftë se mos i mundosh të shkojnë në shkollë. Kjo është vërtet që nuk kanë nuk kanë hapësirë për të luajtur. Kjo është e vërtetë. Domethënë për fëmijët edhe është tmerr për prindërit nga mm. njëra. Se çka do bësh pastaj, do rrish. Çka do mbash në shtëpi para kompjuterit. Ose PlayStation-in. Po. PlayStation. Ehm, gati? Po. Gati. Atëherë kemi zërin tani miq të dashur, zëri i përgjumur për ditën e sotme Altini ka ndryshuar një zë, do të shikojmë uh, se ç'ka bërë me të. E do të mundohemi ta gjejmë. Kështu që, okay, bëhuni gati pra. Shpejt. Gjithë numri është 069 20 70 222. Bëni gati numrin 069 20 70 222. Jo, është mirë kështu. E ke gati mhm. numrin? Pastaj shkruan tekstin dhe dërgon shtyp send menjëherë. Jepi. Është ulur Zoti në shkëmbin e Dodonës aty në ah. rrëzë Tomorit dhe u formua bota. Ky është baba Zoti. Është ulur Zoti në një shkëmb atje rrëzë Tomorit. Rrëzë Tomorit dhe u formua bota. Po u formua bota. U formua bota. Le ta dëgjojmë, le ta dëgjojmë. Edhe një herë. Kujdes. Është ulur Zoti në shkëmbin e Dodonës aty rrëzë Tomorit dhe u formua bota. Okej. Wow. Muchas gracias. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ishulli i Sazanit miq të dashur është në mediat botërore këtë javë, është e çuditshme por e vërtetë. Ishulli i po pra, Sazanit. Thonë që u hap Sazani. Po. Po ja po po shikoj diçka. Ëm po Ishulli i Sazanit. Hm? Po nga fotot duket mrekulli, unë s'kam qenë ndonjëherë. Shumë bukur, shumë bukur. Po mendoj që Këtë verë ti. Këtë verë. Po të lexosh The Daily Beast për shembull kishte një shkrim për ishullin e Sazanit. Telegrafi, ë uh, kishte një Telegrafi flas uh, telegraph.co.uk, çfarë është ajo? Ëm mm -hmm. uh, The Daily Mail kishte një një shkrim rreth Sazanit. Një gazetë australiane gjithashtu fliste për uh, Sazanin. Interesante sepse deri në Australinë e largët kemi dal. Deri në Australinë e largët, wow. po, po. Ëm uh, të shoqëruar edhe me ca foto këto nga Hektor Pustina, ëm uh, të Associated Press ishin fotot, por çfarë uh, çfarë po lexoja në këto shkrime ishte e trajtonin pak nga ana misterioze Sazanin, sepse ka 3000, unë nuk e dija, 3600 bunkerë Wow, seriozisht. 3600 bunkerë. Qenka për film. Po pra. Ëm um, dhe çfarë çfarë ka tjetër? Është një mori tunelesh që i bashkojnë këta bunkerë me njëri-tjetrin. Mm -hmm. Ka qenë bazë sovjetike antiatomike. Domethënë në në një kohë kur ishim në bashkëpunim me Bashkimin Sovjetik, dhe ata erdhën ndërtuan ato bazat e tyre, ishte antiatomike, në qoftë se do sulmohej edhe në mënyrë atomike, pra. uh, Sazani do të rezistonte. Mm -hmm. Dhe kanë mbetur akoma rrënojat e këtyre ndërtesave atje. Vetëm dy vetë jetojnë në Sazan tani. Vetëm dy vetë, janë dy dy marinarë uh, që që shërbejnë atje për të ruajtur bazën e ku di unë se çfarë. Por uh, zoti Auron Tare, që është uh, kryetari i agjencisë për Bregdetin, ka plane që ta hapë Sazanin si një vend turistik. Mm -hmm. Kishin uh, kishin pasur disa propozime për ta bërë uh, kazino. Për ta bërë kazino dhe ka nga ata njerëz që thonë në shthurje, në Sazan, le të vinë të luajnë bixhoz, mm, Texas i vogël. Duan, e kupton, të jetë një një ishull i shthurjeve e i, i gjërave, ku diun po. tani? Kurse jo, ka të tjerë, është Parave. Drogës, femrave. Po. Ka të tjerë që po thonë që do të ishte mirë për shkakun që të ruhej si një bazë e luftës së ftohtë, për shkakun që të vizitojnë në në, në terma historikë, domethënë mm -hmm. që mhm. njerëzit vinin të shikonin se çfarë çmendurie bëhej në atë kohë këtu. Por zoti Tare, siç tregojnë këto shkrimet e gazetave të huaja, ka në plan që të ftojë ambasadorë perëndimorë këtë verë për një vizitë në Sazan në mënyrë që të shihet sepse ka gjire, plazhe, gjëra të tjera, mm -hmm. uh, një mënyrë drejt uh, kthimit të Sazanit në një pikë turistike. Mungon uji momentalisht, Do duhej që të shkonte ujë nga Uji i Ftohtë në Vlorë, se nuk po, është larg. Po, Çojë me tub atje, po. të shtrohej një linjë. Por dhe energjia elektrike është akoma e pazgjidhur, por që e. e. Megjithatë mua më bëri përshtypje, të ke, sepse ishin të gjitha nga data 14 deri në datën 17, brenda 3 ditëve. The Daily Beast, uh, Daily Mail, uh, Telegrafi, kjo gazeta australiane, gjithashtu të gjitha ishin duke duke u marrë duke lëvduar, duke u marrë me Sazanin. Ishte në në lajmet botërore, si thua. Po. Ja ku e kemi Olta, se mos thua është pastaj që që gënjej unë. Ja ku e ke këtë për shkak. Kjo është australiania. news.com.au Australia. Bravo. shikon? Në fund dolëm dhe ne. Po. Kemi dalur pra, kemi dalur. Dolëm, dolëm. Dolëm, dolëm, kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. 8:26 minuta në këto momente kemi fituesin e këngës së ditës, i cili është i cili është është është Arditi. Arditi. Bravo Arditi. Fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Ditit. Të lumtë Diti uh, Gjithashtu, gjithashtu Kemi edhe fituesin e anagramës Për ditën e sotme miq të dashur Kjo për një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan dhe fituesi i anagramës sot është Elvisi dhe ka thënë mikrobusi. Mikrobusi është saktë. 263 mbaron numri fiton kontrollin e plotë mjekësor në spitalin amerikan. E saktë, bravo. Wow wow wow wow. Wi wow wow. Okej, në rregull, faleminderit. E mbaruam uh, këtë pjesë deri më tani. Po shikoj pak uh, në lajmet. Mm. O njeri meqë ra fjala për bluzën tënde çfarë s'kanë thënë. E pashë. Kanë thënë shalqi, lule shege. E tjera thotë lule shege, ngjan pak si koral, thotë por më shumë ngjan me me lule shege. Mm. Po lule shega në fakt ka pik pikërisht atë ngjyrë, po t'i shikosh lulet e shegës kur uh... çik më e ndezur në fakt. E varet uh, si ke sa i ke fërkuar xhamat. E ke parasysh. Më shikoj diçka që ka ndodhur um, Yahoo Finance e kishte këtë se ka dhe një komponent biznesi e gjitha kjo. Por uh, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës aty ku marijuana është legalizuar tani më edhe mm. përdorimi i kanabisit në disa prej shteteve atje, kanë filluar edhe produkte të ndryshme, ju e dini, uh, të cilat e kanë uh, elementin kryesor. Psikoaktiv, THC-në, të përzier në ushqime të ndryshme, gjëra mm -hmm. që hahen, jo më tymosen. Ka njerëz për shembull që nuk duan të dëmtojnë mushkëritë me tym në asnjë mënyrë, kështu që e marrin tani më në forma të ndryshme. Dhe ka pasur çokollata, e ku di unë këto ëmbëlsirat e gjërat që kanë qenë normale, ka pasur karamele, ka filluar tani kafja. Miq të dashur. Kafja. Kafeja seriozisht? Kafeja me me yeah. marijuanë. Wow, wow. më në fund. Cannabis kafe. Për shembull, njëri njëri nga nga dyqanet uh, që po bën namin me këtë është Uncle Ike's Pot Shop në Seattle, uh, i cili ofron uh, filxhan kafeje me një mm. kafe si ekspresi, e vogël, domethënë kështu. Në pamje duket si kafe po, normale. Po, dhe ka 10 mg THC brenda. Por nuk janë duke blerë këto gjërat që tymosen, 60% po e xhiros është nga kafeja. Edhe uh, njerëzit kanë filluar ta përdorin shumë, mund ta marrësh për shembull në uh, pjekje të fortë, pjekje të lehtë të kafes, mund ta marrësh si të dekafeinuar, mund ta marrësh kafe të shkurtër, kujdes. Moka dhe macchiato. Të gjitha, po, të gjitha të, të mundshme. Edhe siç thotë vetë Zotëria atje thotë ka qenë një hit Seattle në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fakt është qyteti i kafes atje. Aty mm -hmm. ka lindur Starbucks-i e kafet janë në çdo cep, ata merren me kafe në mënyrë të jashtëzakonshme, e duan shumë. Kështu që thoshin ata s'kishte se si të ndodhte ndryshe në Seattle ne do duhej të kombinonim dy gjëra që i duam, së bashku. Kafe dhe marijuana. Pyetur nga gazetari që punon për Yahoo Finance se çfarë efekti ka kjo kafe me marijuanë, mm -hmm. ai thotë do ta krahasoja, thotë njëri prej uh, klientëve që është gjendur atje në mëngjes me Red Bull dhe vodka. Red Bull dhe vodka. Si Red Bulli dhe vodka që njëra të ngre tjetra, domethënë po, alkool me një gjë kështu. Po, Ai thotë jo, ka edhe energjinë që të jep kafeja, por edhe relaksin që të jep marijuana. Sa kam nevojë për një kafe. Prit prit se e di. Bëjmë një pyetje nga aktualiteti, meqë dolëm tek burgu i vajzave. Po. Doja t'ju pyesja miq të dashur për uh, artisten që mm. ka organizuar një shfaqje ku morën pjesë aktore në skenë ishin gra të dënuara. Nuk e di nëse e morën vesh, është interesante është. Dëgjova, po. Gra të dënuara që morën pjesë në në një shfaqje teatrale, mm -hmm. bënë art, Dhe tani, dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit 5 arsye për të pirë kafe përpara palestrës përmirëson qarkullimin e gjakut Studimet e fundit në Japoni kanë studiuar efektet e kafesë në qarkullimin e gjakut tek njerëzit që nuk ishin të rregullt në pirjen e saj. Shkencëtarët i dhanë për të pirë çdo pjesëmarrësi një filxhan kafe. Pastaj matën rrjedhjen e gjakut dhe ata që kishin pirë kafe të rregullt përjetuan një rritje me tridhjetë për qind në rrjedhjen e gjakut në krahasim me ata që pinë kafe pa kafeinë. Qarkullimi i gjakut më i mirë do të thotë stërvitje më të mirë, pasi muskujt kanë nevojë për oksigjen. Më pak dhimbje. Shkencëtarët në Universitetin e Illinoisit gjetën se konsumimi i kafeinës një orë përpara palestrës Redukton perceptimin e dhimbjeve të muskujve. Memorie më të mirë. Një studim i publikuar nga Universiteti Johns Hopkins zbuloi se kafeina rrit kujtesën deri në njëzet e katër orë pasi është konsumuar. Studiuesit u dhanë njerëzve të cilët nuk e konsumonin rregullisht kafeinën një pilulë qetësuese të padëmshme ose dyqind miligramë kafeinë pesë minuta pasi kishin studiuar një seri imazhesh. Ditën tjetër, të dy grupet u pyetën për të kujtuar imazhet dhe grupi që kishte marrë kafeinë kishte një kujtesë shumë më të mirë. Kjo nxitje e trurit mund të jetë një ndihmë e vërtetë gjatë ushtrimeve, sidomos kur keni nevojë të kujtoni ushtrime të veçanta ose rutinën e ushtrimeve. Ruajtje të muskujve. Në një studim te kafshët, shkencëtarët sportivë në Universitetin Coventry zbuluan se kafeina ka ndihmuar në kompensimin e humbjes në forcën e muskujve që ndodh me plakjen. Më shumë karburant për muskujt. Një studim i fundit i publikuar në Journal of Applied Psychology ka gjetur se pak kafeinë përpara stërvitjes mund të jetë e dobishme, veçanërisht për atletët që stërviten ditë pas dite. Studimi ka gjetur se në krahasim me vetë konsumimin e karbohidrateve, një përzierje kafeine-karbohidrate rezultoi në një rritje gjashtëdhjetë e gjashtë për qind Edhe 20 minuta në këto momente miq të dashur mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Dua t'ju kujtoj se ka një promocion të ri nga lotaria kombëtare në loton 6 nga 39 Tashmë çdo short i lotos uh, do të ketë përzjedhjen e një numri bilete fituese Që do të fitojë pjesëmarrje në spektaklin Tornado me para që ndodh çdo të diel në mbrëmje në orën 20:10 në Vizion Plus. Mhm. Kështu pra, thjesht duke luajtur në Loto ti mund të jesh fitues për të hyrë brenda në makinerinë e parave për të kapur sa më shumë lekë të mundesh e t'i bësh ato në këtë mënyrë të tuat. Kap ça të kapësh e kemi quajtur bam. Sa më shpejt të mundesh. Çdo biletë fituese do të përzgjidhet automatikisht në mënyrë rastësore nga sistemi i lojës midis të gjitha parashikimeve që janë të vlefshme për atë short respektiv, pra përveçse Loja e zakonshme 6 nga 39, një biletë do të jetë fituese e uh, dikujt që do të hyjë në makinerinë e parave mm. për të kapur paratë e veta. Mosha minimale për pjesëmarrje është 18 vjeç me loto, çdo gjë është e mundur. Shumë mirë, shkëlqyeshëm, jemi gati tani për të dhënë edhe fituesit. Djali E ngushëllime familjes për uh, për humbjen është nga Sauku. Nga Sauku, oh. ka gjetur Ornela dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë gishta shpejta është Marxhi. Ka gjetur Sazan Gurin. Wow, bravo. Gishta shpejta Marxhi, ti ke gjetur që Sazan Guri është zëri i përgjuar për ditën e sotme dëgjo. Kujdes. Është ulur Zoti në shkëmbin e Dodonës atje në ah. rreth Tomorit dhe u formua bota. Bravo. 629 i mbaron numri Marxhit, fiton një lule nga bota e luleve. Është ulur zoti. Po. Në një dhimbje të kërbishtjam. Është ulur këmbëkryq. Po. E gjyshi im thoshte një gjë, në këtë vend thoshte ka vend zoti. Po Sazani e ka kthyer për mirë këtë. Nëse. Po duket aty është një kështu formë vale. Po. Po, është. Te majë e malit. Si mullaqe. Si mullaqe gjigante Ej, uh, fillojmë një quiz me seri miq të dashur tani në klubin e mëngjesit. Pyetjet sot janë nga tego, nga kategoria, nga kategoria, nga kategoria. Mm. Modele dhe marka makinash. Jeni gati? Je gati? Gati jam dhe unë. Okej, okay, atëherë. Sharadio tani në klubin e mëngjesit. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Ting ting ting ting. Atëherë gocat kanë menduar për një fjalë, unë dhe Altini duhet ta zbulojmë. Ju mund të merrni pjesë përmes numrit të telefonit 069 20 70 222. Vajza fjala mm. juaj hahet. Mm, jo. Mm, jo. Është një frut. Jo. Jo, po frut. Është koncept i ri. Po mund të futet te koncepti. Është një veprim. Veprim koncept? Mund të futet te koncepti. Te konceptet. Është diçka që e bën njeriu? Shihet me sy? Po, më e bën. Tani mund ta ndjesh, mund ta bësh, ka disa forma. Mund ta shohësh me sy? Mund ta po. ndjesh dhe mund po, ta. Po, mund ta shohësh. Në një version e sheh me sy. Në një version e sheh me sy, por në mm. një version tjetër nuk e sheh me sy? Mund ta po, dëgjosh, mund ta ndjesh. Mund ta ndjesh. Domethënë është një veprim ah, i zhurmshëm. Jo. Ja. Art. Jo. S'ka të bëjë me artin? Jo. S'është art. Po ti jemi në radio, themi e dëgjojmë për shkak. Mm. Ti bën më shumë të tilla. Por, por mund të jetë edhe diçka e brendshme që të gjithë ne mund ta ndiejmë herë pas here. Unë bëj më shumë të tilla. Po, po, po, po, po. Po ta marrim nga ana jo, jo, e të dëgjuarit. Playlist apo më ndonjë. Jo, jo, jo, është fjalë shqip. Fillon me p. Jo. Ah, Sa janë gjëra të bukura. Kur bën ti këto gjëra janë gjëra të Nëse bukura. sido që ti e tjeri, faleminderit një herë. Me Edhe nder po se qoftë. gjithashtu radion. Të mira. Ai dini, ai dini privilegjuar. thonë mos ia- ato mos ia dëgjo. Ëm, çfarë është kjo more? Ah, fillon me bëj Tani- jeri. Jo. Çfarë janë këto Është një gjë, gjëja? është një gjë një sekondë që edhe mund të shihet në një version, edhe mund të dëgjohet në një version tjetër. Por gjithsecili prej nesh mund ta ndjejë. Mund ta ndjejë Bravo. gjithsecili prej nesh. Mos kam. E tamam ishte për për prerje ta marrësh Altin, po. Gjithsesi. E keq është shumë ishte. Iku dhe kjo. Ë uh, dua që kënga e radhës të jetë nga Taylor Swift, sepse Taylor Swift është fituesja e madhe e çmimeve Billboard, mm. uh, Billboard Awards u mbajtën në mbrëmjen e mbrëmshme në Las Vegas, Nevada, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ë uh, Ka vendosur një rekord të ri Taylor Swift, ka marrë gjithsej, mbrëmë ka fituar 8 çmime. 8 çmime. 8 çmime, mm. por me gjithë të tjera që ka fituar në vite i bëhen 20 çmime wow, të fituara në Billboard uh, Music Awards, duke mundur kështu Garth Brooks që mbante rekordin e deritanishëm me 19 çmime të fituara. Ehm, uh, albumi i saj ka fituar uh, Billboard 200 me albumin e vitit të shkuar 1989 1989. Mm -hmm. uh, Taylor Swift ka marrë uh, uh, Top Female Artist uh, edhe një sërë gjërash të tjera. Ajo është shprehur që ka qenë një natë fantastike për mua. Ndërkohë që Kanye West, uh, Kanye West është pritur me me boo mm. në daljen e tij në skenë, ka kënduar dy këngë All Day dhe Black Skinhead por uh, nuk është pritur mirë nga publiku atje në, në Las Vegas. Kështu pra, um, kjo uh, uh, Katy Perry ka marrë edhe top artist dhe ka mundur në në këtë kategori One mm -hmm. One Direction, Ariana Grande, uh, Sam Smith dhe Katy Perry. Po, edhe grupi One Direction fituan dy çmime. Fituan uh, si grupi më i mirë, mm -hmm. fituan si grupi më i mirë, por jo çka ka Taylor po. Swift tani që Taylor Swift çka ka? Taylor Swift Ka ëmbëlsi, ka rini, është e ëmbël vallah E ke në gjune jenë Taylor Swift në di, e ke pa dhe Më më pëlqen ajo, ku t'i gjënë dhe shi, më pëlqen uh, Ta shaj s'e shaj dot Krahasim me Sam Smith për shembull, po flasim të muzika tani Ha, po flasim të muzika Jam ku e ku Nuk hyn tek preferencat e tua Kur të si e më bërsi, jam dakord Taylor Swift se shumë Ti çfarë do haje për drekë, një Taylor Swift apo një Sam Smith? Toyota Blendi Toyota. Toyota. Bravo, bravo. E ka gjetur Nila dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë, sharadën tonë ka gjetur Johnny, ishte fjala efekt. Bravo, bravo. efekt ishte fjala. Dy bileta gjithashtu për në Cineplex. Edhe Johnny tani e fiton uh, efektin Cineplex me dy bileta për të premten mbrëma Johnny të lumtë. Charger dhe Durango janë dy modele të këtij prodhuesi makinash. Cila është marka pra nën të cilën mm -hmm. dalin Charger Dhe Durango. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-22 0-6-9-27-12-22 Miq të dashur Meqë ishim tek ata po ju them edhe që Iggy Azalea fitoi uh, mm. Kënga më e mirë rap për uh, këngën Fancy uh, Pharrell dhe Smith gjithashtu morën uh, Morën çmime Por nuk ishin atje Pharrell ka për një operacion uh, vokal Në kordat zanore Gjithashtu kënduan Van Halen, Mariah Carey, uh, Britney Spears, Simple Minds, gjithashtu, e tjerë, e tjerë, e tjerë, ka qenë një natë e mrekullueshme, por... Yes! Mm-hmm. Damn! Dëgjo. E dëgjojmë pra për uh, mbretëreshën e çmimeve Billboard është Taylor Swift miq të dashur që korri sukseset mbrëm të një pune me albumin e saj 1989. Kjo është Style nga ai album. Mirë se kini ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, është ora tani 9:08 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Pas pak do të kemi këtu edhe uh, dy mikesha, të cilat vijnë nga trashëgimia kulturore pa kufij. Dëgjoni pak uh, sa gjëra të bukura që bëhen uh, kjo organizatë, trashëgimia kulturore pa kufij festoi 20 vjetorin në uh, këto kohët e fundit, mm -hmm. dhe ne do të takojmë për të folur janë janë uh, janë uh, vajza e djem. që restaurojnë shtëpi të vjetra tradicionale, objekte kulturore, historike mm -hmm. për të ruajtur ato. Por pak më vonë do flasim uh, pak më shumë me Leilën dhe Inën këtu në uh, klubin e mëngjesit. Po qëndroni sepse është me vërtet interesante. Ëh, uh, tjetra gjë që duam të bëjmë në këtë moment është t'japim fituesit e deritanishëm Olta i ka gati dhe do të bëjmë në radhë një kthim. Çunat e kanë zgjedhur fjalën mm -hmm. e mhm. tyre, po. Prit, prit se e di e ka gjetur Altini dhe ka thënë Ema Andrea. fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë Altin, Bravo. është Ema Andrea që ka organizuar uh, shfaqjen. Jo, jo, një Altin tjetër. Me vajzat e burgosura. Në fund Altin. Po jo, ai nuk tha që s'fola fare. Po tunte kokën. S'është pra, vetëm Altin. Jo, jo, ai e tunte për për kokën për gjëra të mia. Është një kështu, e ke parasysh solidaritet altinësh. Altinë në gjithë Tiranën bashkohuni. Ja se bën shumë. Ne lidhuni këtu këtu. Çudi. Çfarë ka më shumë Altina apo Blenda? Aty aty janë besoj. Po, besoj Altin më shumë. Po me gjasa mund të jetë dalë. Mund të ketë pak më shumë. Se më shumë ka bledi, besoj. Ka dhe bleda, po, po bleda, bledar. Mm. Po, po, e drejtë. Mirë, okay, po mirë, bledi dhe blendi. Bledi pastaj. Bledi blendi e njëjta gjë është pak a po, shumë. Po, po. Së tash për një n. Një gërmë e vogël ndryshe. Po mirë hiq atëherë. Që ti është të shumë. Po pra, edhe Rudi. Nuk kam ashtu siç e kam, nuk. Rudi, Rudi. Atëherë. Sa të ramë. Oj, pse ishte? Olta sapo goditi Altini me copë letër miq të dashur. Po ti e bën çdo ditë me mua. Po çori pak. Okej. Atëherë. Charger-i, Charger-i dhe Durango janë modele të Dodge. Dodge, Dodge. Dodge, Dodge, Dodge. Dodge. Dodge. Dodge beer. Dodge my Dodge. Dodge. Dodge. Më fal, më fal, po ky Altini automaker-i amerikan Dodge. Në Aldi fiton dy bileta për në Cineplex. Si e ka emrin? Është Rudi tek Dera. Okay. Piloti dhe Civic dy modele të këtij prodhuesi makinash. Kujdes 069 20 70 222 069 20 70 222 para se të shkojmë tek uh, sharada e djemve, mm -hmm. se kemi edhe pak kohë. Dua t'ju tregoj një të vogël nga salla e gjyqit. Ishte njëri që akuzohej për dy vrasje, po një nga këto krime familjare, keni mm -hmm. parasysh. Tam. Po. Dhe gjykatësi duke lexuar uh, aktpadinë atje dhe i thotë uh, i pandehur, Akuzohesh se ke vrarë gruan duke e goditur me çekiç në kokë. Oh. Dhe nga fundi i sallës dëgjohet mor qen. Njëri që ulëret. Ë, uh, pastaj thotë akuzohesh gjithashtu se ke vrarë edhe vjerrën duke e goditur me çekiç në kokë. Oh. Edhe dëgjohet nga fundi i sallës mor qen bir qeni. Njëri aty. Edhe gjykatësi në moment thotë uh, zotëri thotë e kuptoj thotë që çështja është shumë e rëndë. E kuptoj dhe reagimin tuaj emocional, por mm -hmm. uh, kjo është sallë gjyqi, ju lutem përmbauni ose dilni përjashta. Ai ngrihet këmbë ai thotë, "Unë jam komshiu i këtij" tha. Kam 10 vjet që i kërkoj çekiç, më thotë s'kam çekiç. Duhet çekiç. Mund të thosha në një farë mënyre. Me vë. Jo, jo, e bën njeriu. E bën njeriu. E bën njeriu gosa. Altin e bën këtë? E bën. Në një nivel të vogël. Mund ta bëj, po. Pak gaz metan, më së shumti po. Jo në injection. Fillon me z. Z, jo, nuk fillon me Z. Kujdes vajza, është një gjë e rrezikshme. G. Që e bën njeriu. E bën njeriu. G. Mm. Është një granatë. Një granatë. Jo, jo, nuk është. Jo, granatë por ja. Se granata preket, kjo nuk preket. Është një armë atëherë. Jo. Jo, nuk është. Nuk preket. Është nuk preket. S'ka trup. Sidomos të martave. Shumë më lodh. Pse moj Olta? Më vë trurin në punë. Olta je vetëm në gjithë histori. Lodhu. Mm. Pastaj u ngrit avokati mm. i këtij zotërisë që dënohej uh, ose akuzohej për pra, këtë. Shikoni tha, është i pafajshëm tha. Ai s'ka çekiç. Ai s'ka pasur çekiç. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, siç ju premtuam, ishte opa e dëgjuam ishte the specials a message to you Rudy Uh, meqë po flisnim për Rudin pak më parë, por uh, unë tani kam kënaqësinë që të mirëpres në studio edhe Lejla Haxhiç dhe Ina Xhanin nga trashëgimia kulturore pa kufi. Mirë se keni ardhur. Mirë se erdhët. Është kënaqësi vërtet. Unë e di që organizata juaj feston këtë vit 20 vjet. Ë uh, Lejla, Lejla është uh, nga Bosnia e Hercegovina, por Lejla ti je që nga 2010-a në Shqipëri. Po. Me sa kuptoj ti po merresh me restaurimin e monumenteve të ndryshme kulturore këtu tek ne. Na trego pak eh, cili është qëllimi i organizatës, eh, çfarë bën trashëgimia kulturore pa kufi, ë dhe çfarë është puna jote konkrete pastaj. E kuptova. A faleminderit për ftesën, edhe Faleminderit për shqipen tënde fantastike, meqë ra fjala. Se është tamam fantastik. Mund të mund të hyj atë fjalës, me gjithë gabimet që kam bërë në fillim, bëj akoma, pra Kërkoj falje. Ëh, Trashëgimia Kulturore pa kufi është një organizatë suedeze dhe është ndërtuar në viti uh, 95. Mm -hmm. Edhe ishte një reagim ndaj shkatrimit të trashëgimisë kulturore që ndodhi brenda luftës në Bosnjën. Po. Disa profesionistë suedezë janë ngritur zëri shumë të fuqishëm edhe mm -hmm. pastaj kanë edhe marrë mbështetje financiare ta bëj rekonstruksionet pas luftës në Bosnjës. Edhe kjo, por atë gjithë puna ose procesi i rekonstruimit ishte edhe ta ta ndërtohet lidhjet dhe marrëdhëniet midis njerëz që ishin të shkatruar gjatë gjithë luftës. Mm -hmm. Edhe me punën në Bosnjë ne kemi bërë diku restaurime të të plota, diku 20 monumente të kulturës, mm -hmm. vlerës kombëtare. Edhe pastaj në dy mijë e një e kemi kaluar edhe në Kosovë, edhe nga dy mijë e pesë punojmë në gjithë Ballkan, por gjithmonë në synimi është ta ndërtojmë lidhjet midis njerëzve, njerëzish sepse uh, ne kemi atë parullë që thotë uh, ne restaurojmë dhe krijojmë lidhjet. Mm -hmm. Edhe uh, gjithë synimi ishte ta të të, të gjejmë një vend ose ta ta fillojmë ta të ngrit ose ta ta marrim gjithë ato profesionistët prej Ballkanit Perëndimor, kur mund të japim mundësi për ata të mësojnë mbi trashëgiminë kulturore, por edhe ta uh, hapim një dialog midis vete. Mm -hmm. Dhe Shqipëria ishte atë vend që ishte le të themi neutral, mm -hmm. që nuk ka konflikte, që është një vend kur njerëz mund ta kuptoheshin ndoshta njëri tjetrin pa atë presionin e politikës. Mm -hmm. Jo jam ndryshe, ti je ndryshe, po. ai ja. Mhm. Pak më vështirë në ish Jugosllavi për shkak të konflikteve që kanë qenë po, po, atje. Po, po, tamam. Edhe kështu fillojmë në Shqipërinë në 2007 me kampin mm -hmm. e parë restaurimit, duke mbledhur gjithë profesionistët nga Ballkani në Gjirokastër për ta mësojmë për trashëgiminë kulturore, por edhe ta mhm. krijojmë atë mërdhënie. Mund të shikojmë në faqen tuaj në Facebook po. për ata që janë kurioz, Cultural Heritage Without Borders Albania. është faqja, dhe shikoj disa nga fotot këtu, janë Kampet e restaurimit që ju përgatisni atje. Ë, uh, ideja është këtu, që që këto shtëpi të vjetra, këto këto janë një formë e trashëgimisë historike, mm. kulturore të Shqipërisë, nuk mm. mund të mm. restaurohen me materiale moderne, po yeah. themi nga ato që dëgjojmë reklama, fabrika më e madhe në Ballkan e prodhimit të e ku di unë se çfarë. Pra, ka një ka një specifikë. Si funksionon një një kamp restaurimi? Ë, uh, na shpjegon dot për këtë? Po. A uh, po, restaurimi i trashëgimisë kulturore përket atë kjo është gjithë gjithë puna jonë është të transferojmë uh, monumentet e kulturës në autenticitetin të plotë mm -hmm. tek gjeneratat që vijnë pas mhm. nesh. Mm -hmm. Atëherë ne nuk mund të shkatërrojmë të gjithë gjithë informacion autentik prej prej monumentit duhet ta do ta uh, lëm për brezat e reja. Mm -hmm. Atëherë ta lëm atë histori që ne kemi trashëguar. Mm -hmm. Edhe kjo është kampet bëhet në mënyrë që janë dy vje, dy javë. Në mëngjes ndjekim leksionet prej profesorët uh, uh, shumë të shumë të mira, prej Britanisë së Madhe, Italia, Suedia, Shqipëria, patjetër. Ekspert, ekspert të uh, fushës, uh, flasin mm. për konservimin, për materialet, për dokumentacionin, për menaxhimin e trashëgimisë kulturore, të të tjerë, të tjerë, të mhm, tjerë. Mm -hmm. Një proces shumë i gjatë. Po, në pas dite uh, ose pas leksioneve dhe në pas dite, uh, bëjmë punën konkrete. Atëherë mm -hmm. pjesëmarrësit po merret me uh, riparime të vogla. Uh, brenda shpit ose brenda monumentit të kulturës, por ç'është e rëndësishme, ne nuk uh, bëjmë zgjidhje ne si Çfarë do riparojmë? Ose ndjekim prioritetet e Drejtorisë Rajonale Monumenteve Kulturës në në në Gjirokastër, mm -hmm. ose uh, marrim uh, ose ne kemi nisur një fushatë kur uh, pyesim pronarët të aplikojnë për çfarë ka nevojë mm -hmm. në shpit, shpit e tyre. Edhe ndonjëherë na ndodh, le të themi çatia mbi derës ose dera ose fasada ose ose dritaret, tavani, varet. Mm -hmm. Edhe ata pastaj po merren edhe prekin materialin, mm -hmm. bëjnë miksat e uh, suvas të vjetër ose mm, marrin gërshërën e trajtojnë atë lesh dhie për suvatë. Në lesh dhie, domethënë përdorin në, në suva, përdorin lesh po, dhie. Po, po, po. Kështu që edhe edhe restauruesi duhet përdori po, uh, një suva që përmban lesh dhie, që që ta ketë siç ka qenë uh, suvaja origjinale. Pra punohet, është si thua në mënyrë tradicionale. Është kthim në kohë, po, domethënë ti duhet të mhm, punosh në atë mhm. mënyrën tradicionale. Po. Ina aty çfarë të ka bërë përshtypje? Ë ke qenë pjesë e kampeve, ke shkuar te kampet restauruese? Në fakt ky është kampi im i parë ku mhm. po marr pjesë dhe më ka bërë shumë përshtypje interesi që kanë të rinjtë, të brezat e rinj për të mësuar zanatin e vjetër që është i gurgdhendjes, i drugdhendjes, i restaurimit të fasadës mm. në mënyrën e vjetër, sepse ne dimë shumë mirë që Gjirokastra është në UNESCO, mm -hmm. që mhm. prej vitit 2005, por është në UNESCO për shkak të çative të veta karakteristike, për mm -hmm. ndërtesat e veta karakteristike. Dhe në qoftë se ne nuk punojmë për t'i ruajtur ato, atëherë shumë shpejt, jo vetëm që do të dali nga UNESCO, por do të humbasi atë të vetën, domethënë kulturën arsy, tradicionale. Po, arsyen mm. sepse turistët tërhiqen kaq shumë nga Gjirokastra, mm -hmm. arsyen mm -hmm. sepse mhm. Gjirokastra është kaq e dashur për gjithë ne. Dhe uh, kjo pra um, interesi që kanë pasur të rinjtë për të qenë pjesë e mësimit të zanatit të vjetër, siç ka filluar, ka qenë çdo gjë në origjinë para 100 vitesh, 150 vitesh, është shumë interesante. Mm -hmm. Dhe një tjetër gjë, atë që tha Lela, uh, ne kemi si moto restaurimin dhe uh, rindërtimin, riformimin e lidhjeve, Te kampet e restaurimit ne kemi persona që vijnë nga Bosnja e Hercegovina, nga Serbia, ke nga Greqia, po, Maqedonia. Po shikoj pak këtë që edhe edhe mësoni të edhe mësoni të, domethënë kjo është kjo pjesa e të mhm. mësuarit të valles shqiptare për shembull është po, pjesë po. e e lidhjeve që krijohen midis njerëzve. Po, se si punosh me boshnjak, me serb, Domethënë ti bëhesh mik, bëhesh shok edhe këto pastaj janë lidhje që që bëhen shpirtore. Në kamp ke një detyrë, për mm. shembull që është restaurimi i uh, portës së një shtëpie. Në mm. rastin tonë ishte shtëpia Xhelili. Mm. Kur je aty, un jam shqiptare, pavarësisht çfarë ndjenjash mund të kem unë ndaj uh, le të themi një greku apo një serbi apo një maqedonasi që mund të kem këto ndjenja nacionale që ndonjëherë marrin për kot. Aty përballë atij murit të rrënuar, un kam një detyrë, ta rindërtoj. Dhe të gjitha këto të tjera domethënë ndjenjat e mia të përbrendshme personale, mm -hmm. zën një vend të dytë ose të tretë sepse do bashkëpunojmë, mm -hmm. harron, do bashkëpunojmë me kolegun që kam në krah, mm -hmm. që ta rindërtojmë ta kryejmë misionin tonë. Mm -hmm. Pra dhe kjo mm -hmm kampet formojnë ndikojnë në formimin e lidhjeve, në formimin e lidhjeve bashkë me njëri tjetrin. Absolutisht. Mm -hmm. Dhe pastaj ti zbulon në fund të 20 ditëve, të 10 ditëve ti zbulon që Oh, ky personi që kam në krah qenka në të vërtetë shumë normal, qenka si unë dhe po, i harron të gjitha po, po. Mhm. armiqësitë tona le të themi. E qartë dhe kjo ndihmon ndihmon jashtëzakonisht edhe në çdo rast. Por shtëpia e Babametove, di që ishte njëra nga nga gjërat që ju keni restauruar dhe kishte dalë. Un kam qenë atje disa vjet më parë kur ishte pothuajse e rrënuar, domethënë edhe ishte ishte ndryshimi që që njerëzit mund të dallojnë tani se si është ka, si ka qenë Babameto tani është tani është bërë siç ka qenë dikur dikur. Po. Domethënë po. edhe edhe kjo duhet të japë edhe një satisfaksion të jashtëzakonshëm ta shikosh një gjë që restaurohet, është pikërisht fjala pra, mm. në në shkëlqimin e saj të dikurshëm. Ë është ky është ky është kjo puna jote ideale? Lejla është është çfarë ti ke dashur që të bësh? Atë atë e shijon ti? Kjo patjetër, kjo është një nga projektet uh, më inspiruese që kam bërë në jetën time. Kjo edhe rekonstruksionin trashëgimisë kulturore në luftën pas Bos, pas luftës në Bosnjën, sepse uh, e njëjtë është edhe me Babameto edhe me atë monumentit mm -hmm. në Bosnjën, është ajo vlerësim që ti shohish në sytë njerëzve. Mm -hmm. Sepse në në fundit e fundit ne bëjmë këtë këtë punën sepse ne e kemi dashur të bëjmë atë punën por bëjmë për njerëz sepse monumentit pa pa një fjalë njerëzit ose pa një fjalë qytetarit nuk ka vlerë edhe kjo ishte gjithë ideja që restaurim si restaurim është një proces shumë i specializuar mm -hmm. por nëse objekt nuk është përdorur pas atë restaurimit kjo humb vlerë Nëse objekti nuk përdoret, s'ka kuptim, po, pastaj për po, çfarë restauron? Po, pra. Mhm. Edhe gjithë ajo Futja me duralumin, shtroja me laminat edhe rri rehat, po ti puna për Rri rehat po pa vlerë. Po, po. eksaktësisht. Po, edhe kjo është një gjë që konservimi ose restaurimi i Babametos ishte një proces shumë i gjatë dhe ne ishim shumë të sulmuar dhe mhm. kritikuar mm. gjithë procesit, po e mbam, e kemi mbajtur nervat, le të themi, edhe dolëm në fund, edhe tani objekt është përdorur si hostel, mm -hmm. edhe si si qendra kulturore. A është duke përdorur ndërkohë? Po, po, menaxhuar nga një OJF lokale që është quhet Fondacioni Gjirokastra. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që atë rijetëzim monumentit që vjen pas restaurimin është uh, sa është me vlerë pak a shumë e njëjtë si restaurimi vetë. Mm -hmm. A është shumë e rëndësishme. Si është bashkëpunimi mm -hmm. që ju keni me me organizatat e shtetit shqiptar, mm -hmm. me me institucionet Sigurisht për këto gjëra duhen leje, duhen nuk ju nuk mund të mhm. bëni sado punë mirë tjetër, ajo mhm. duhet marrë leje diku në mënyrë që të ndërhyni. Si si ka qenë është është e lehtë, është është vlerësuese, është mm -hmm. si thua ju hapen kollaj rrugët apo ka pengesa gjëra? Po. Jo, në fillim derisa kemi marrë, le të themi, derisa kemi marrë dorën dhe derisa kemi u treguar serioz, sepse për çdo shteti dhe për çdo partner derisa ti tregosh që, që vërtet do e bësh atë punë që ke thënë mm -hmm. që do mhm. bësh, mm -hmm. ishte pak le të themi me dyshime, por tani uh, që kemi ndërtuar bashkë uh, edhe te Babameto Babameto dy tani edhe po mbarojmë edhe hamamin në Krujë vërtet unë mund të them vetëm që kemi mbështetje të plotë institucioneve. Mm -hmm. Patjetër ne kemi gjithmonë atë dialog, çfarë duhet bërë, ndoshta mund të bëhet edhe më mirë, edhe në mënyrë të ndryshme, Por për mbështetje pa fjalë, mm -hmm. çdo institucion vërtet përkrah iniciativa të tilla. Mm -hmm. Ina Hamami në Krujë, që është po. projekti juaj aktual. Mm -hmm. Është mbaruar, është duke u mbaruar, është Është duke u mbaruar, ne kemi inaugurimin datën 27 maj. Um, dhe Ina uh, kryqëzon gishta dhe sa dhe sa dhe po pres mos bjerë ndonjë shi ndonjë gjë se jemi shumë nga koha. Um, dhe përveç se është restauruar, uh, risia në këtë rast është që është do të kthehet funksional. Pra në origjinën e vet do të mhm. jetë mm -hmm. një hamam funksional, Ka qenë në gjendje shumë të keqe, ka bërë po, po trashëgimia kulturore pa kufi ka bërë një punë të mrekullueshme për mendimin tim. Sa ka zgjatur nëse mund të pyes si si, si po. Dila është më pak më po. rreth gati një vit e gjysëm Po një vit e gjysëm kemi punën që po ecin puna puna fizike, le të po. themi, ajo ndërtim, ndërtim, restaurim, mm -hmm. proces restaurimi. Mm -hmm. Por kjo gjithmonë përpara këtë të bëhet edhe pjesa e dokumentimit, analizimit, vlerësimit, mm -hmm. të tjerë të tjerë, Qila e Çilerës, po, po, mhm. kjo flasim për strukturat, flasim për çatinë. Mm -hmm. Kemi një projekt në në Serbi që quhet 100 çatitë, kur kemi thënë që do mbulojmë 100 çatitë e arkitekturës popullore në Serbi, dolëm me 14 deri tani, edhe mhm. shohim si do të wow. Po punojmë në Kosovë, shumë fuqishëm, punojmë edhe në në Bosnje dhe Hercegovinën, Um, edhe kaq dhe pastaj kemi ato rrjetet rajonale, siç kemi rrjet muzeve, kur mm. përfshin gjithë uh, Evropa juglindore, edhe që është një rrjet që tani mbledh 37 muzet pra prej uh, Evropës juglindore. Mm -hmm. Edhe kështu për, përpiqemi të punojmë me gjithë Ballkanin, por nuk i kemi ndoshta zyrat edhe ato projektet për vend nuk i kemi në çdo vend, po përpiqemi prapë ta ta bashkojmë edhe të punojmë me gjithë. Po me urën e famshme në Mostar. Mm, po. Ne nuk e kemi punuar me këtë urën, po ne kemi punuar me bazarin. Po, po. Ne kemi punuar me bazarin sepse ajo ura ne morëm një vendim në atë moment pragmatik le të themi, sepse ishin shumë donatorë të madh nga World Bank. Kush nuk donte, gjithë donin ta bënin urën, po, po, ishte simbol i madh. Gjithë po. deshin edhe ne bëjmë, ne menduam, ok, në qoftë ne hedhim le të themi atë lek që kemi do jetë si pikë në det, mm -hmm. hajde bëjmë në pazar. Edhe ne kemi bërë punuar me bazarin. Po çunat po hidhen nga ura tani. Po bëjnë ato hedhje të Po çdo vit ka edhe kampionatin, po, po, po, kampionatin. Mirë, unë ju falenderoj, ju uroj shumë punë të mbarë, suksese edhe me inaugurimin e hamamit. Ej, çuna goca dëgjuat. Është hamami në datën 27 maj, mhm. përurohet hamami i i parë funksional tradicional. tradicional në Ballkan ndodhet poshtë Kalasë në Krujë. Lejla Haxhiç dhe Ina Xhani, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me të tjera, miq të dashur tani është Outkast me Hey Ya. Okej, okay. shpërthimi ishte ça radio e Çunave, Violeta fiton një lule nga bota e luleve. Oh yeah. 251 mbaron numri. Makina është Honda. Mhm, mm bravo. Kush e ka gjetur? Është vërtet zonja Olta. Makina uh, është Honda. Unë jam zonjushë. Pyetëm për uh, po po zonjushë. Isha do të thotë. Po. Okej, faleminderit. Se vetëm se është ora 9:38 ulta. Po. Prandaj. Ej, ehm Atëherë, meqë e gjetën që Civic dhe Pilot janë uh, makina që i prodhon Honda, pyetja mm -hmm. është kush prodhon uh, Boxsterin? Boxsterin. Boxster. Boxster. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Boxsterin Kujdes, kush e prodhon? Modeli është Boxster Cili është Ose cila është marka e makinës? Këto janë uh, pyetjet për sot kemi pasur marka dhe modele miq të dashur në lidhje me makinat në quizin tonë me seri në klubin e mëngjesit. Blendi Eri Altini Olta dhe Lori janë këtu me juve çdo mëngjes nga 7 në 10. Ah, meqë edhe në jetë, unë jam hutuar, jam akoma duke parë fotografitë e Cultural Heritage. Shumë bukur, vërtet. Janë shumë interesante. Punë e jashtëzakonshme. Mhm, kanë punuar, kanë bërë gjëra. Nejse po sa i shkon pisllëku. Ah pra. Hadi, si shikon ti nga nga të shkuarat e shikon. Çfarë i shkon, çfarë s'i shkon? Që nga hot. hot point. Do të thoshte, po, hot point Ariston. Faleminderit. A Olta po këto hot point Ariston këto i fut kështu ti? Si reklama pa lekë apo si punë? Po, a janë paguara? Ti çfarë për të për vete? Ashtu. Ashtu për dorti. Ja kush ka lekë në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, hot point Aristoni. Tani e kuptova. Jo, unë e kisha kuptuar pra. po. S'e jap veten se më vjen më vjen plasja. Kam thënë 100 herë që zgjohem herët vetëm për hobi. Kaq. Bravo Olta. Na tregoi dje shpinë që kishte Olta në fshat, në mm. shpinë. Kishte në në bregë. Njëra nga, e pra. Bëhet fjalë për një djalosh të vogël, është vetëm 20 muajsh, e ka emrin Zak dhe nëna e tij Blendi vendosi që të bëjë disa foto me iPhone-in e saj. Dhe nëpërmjet fotografive zbuloi që i biri vuante nga një sëmundje që ndodh rrallë, mm. është një sëmundje në sy, sepse ju e dini kur bëni foto, zakonisht bebja e syrit bëhet e kuqe kur ti shikon. Po, e kam parasysh vërtet. Në të vërtetë nëna zbuloi nëpërmjet fotografive që njëri nga bebet e syve të fëmijës. Kishte ishte e bardhë, njëra po. ishte e kuqe, njëra e mm. bardhë dhe kjo i ka shpëtuar jetën. Mm -hmm. Se si mhm, një mhm. iPhone i rashë shumë shkurt, mm -hmm. një iPhone mund të shpëtojë jetën e një njeriu. Kjo histori ka ndodhur në Britaninë e Madhe. Faleminderit uh, Eri. Është trist, por përfundon shumë. Jo, përfundon mirë me të vërtetë. Mm. Atëherë. Ke parasysh atë ditë? Me atë djalin po shikonte televizor. Bie dera. Çohet ky e hap shikon një kërmill te dera. E merr kërmillin e flak. Kalon një vit. Një vit që po shikonte televizor. Bie dera. Çohet hap derën. Shikon i njëjti kërmill atje. Po kërmill, po ç'pate o burrë? Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Tani muzik nga Michael Calfan, miq të dashur kjo quhet Treasured Soul në Club FM 104. Ora është 9:42. Hello, hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur Jenny, don't be hasty. Në klubin e mëngjesit dua t'ju kujtoj se mbas pak fillon edhe Music Box me t'u ndarë me ne në klubin e mëngjesit, do të jetë Adi në mikrofon për uh, klasifikimet, muzikën më të mirë edhe një përzgjedhje e jashtëzakonshme, edhe lajmeve që ndodhin në botën e skenave muzikore, anembanë botës, kështu që mbani nga ora 10 deri në orën 12 me Adin në Music Box. Tani është 9:50 minuta, fjalën e ka Olta për uh, gjithë fituesit e derimëtanishëm në klubin e mëngjesit, jepi Olta e dashur. Fituesja e fundit është Klea dhe ka thënë Porsche. Fiton dy bileta për në Cineplexx. Porsche është e saktë, Porsche është e saktë. Ka mbetur ndonjë gjë tjetër? Jo. Jo, i kemi dhënë gjithë gjithë fituesit. Po. Ah, sa mirë. Është mirë kur uh, kur i mbyll kështu shpejt e shpejt. Mhm. Mm Se Olta e ka pasur me zor sot ardhjen në punë. Ashtu e kam pas me të drejtë. Ishte e martë, sikur ta kishim patur pushim, a kupton? Jo, më çka. Mm. Po mirë, hajt se kaloi. Ishte njëri uh, në orën 5, u zgjova në orën 5. Mm. Po si duket dikush po tërhiqte diçka. A ishte një karrocë, a ku di unë se çfarë. Edhe dëgjohej ajo zhurma kështu. Mm, e zvarritjes asaj dhe mua m'u duk m'u duk sikur dëgjoja shi, sikur kishte filluar një rrebesh. Mm. Edhe u çova thash mbyll një dritare. E kam atë atje. Ë, uh, vjen kështu, dal te dritarja tjetër, qielli i hapur. Po. Ishte një zvarritje, se kush i tërheq gjërat zvarrë në orën 5 të mëngjesit? Nuk e di, e ka dëgjuar Lori, apo. Jo. Jo, jo, Lori kishte mbyllë që në darkë dritaret, s'u çua. Po, po. Ne. Nëse. Është djalë më xhosh. Po. Ishte njeri që ishte ulur në një bar. Po kishte kishte po, pirë. Mm. Kishte pirë shumë. Ë, uh, Jashtëzakonisht. Në një moment të caktuar, siç ishte kështu, ia dha atë për lyje kështu, nxori. Nxori. Sa e shpifur. Gjatë gjithë kohës ishte bërë kështu me atë edhe uli kokën mënjanë dhe tha, bo, bo, tha ç'do më bëjë gruaja kur të shkoj në shpi. Këtij baristit që ishte aty i erdi keq. Mm. E pa, dëgjo tha. Thuaj gruas tha që nuk ke vjell ti tha, po njëri që ishte ngjitur aty në bar edhe te xhepi këmishës i futi një 20000 lekësh. Mm -hmm. Edhe i mhm. tha, thuaj gruas tha njëri më volli tha dhe më vuri dhe 20000 lekë tha në në xhep që të shkoja ta pastroja këmishën. Mhm. Mm Kështu që shkon ky në shtëpi i bie derës dhe sigurisht gruaja ka ndenjur zgjuar e ka pritur dhe aty. Hajda. Je bër tapë, që si e vjell gjithandeja. Edhe i tha ky, tha, jo mi grua, tha, jo, e, volli njoni, tha, që ishte aty te bari, tha, ja, më ka dhënë dhe 20.000 lek, tha. Për të larë larë, tha, dhe nxori nga xhepi kështu. Po ti ke 40.000 lek, i tha kjo në xhep, s'ke 20, tha. Po, tha, tha, po ma bëri dhe në pantallona, tha. E dha edhe 20 tjera. Kështu që, ai ia kishte bërë, gjithmonë dikush tjetër e ka fajin. Po. Po. Si gjithmonë. Ti e di ti? Sigurisht. E di mirë këto gjëra. Ti ke burrin që s'pi? Çka? Jo më jo. Ha, apo je ti që pi? Po njëri në shtëpi duhet pi. Kan ndrru rolet. Olta ti pi? Pi. Pi? Me mas. Me mas. Me mas. Nuk eh, nuk vjell kështu. Jo, jo. Okej. As unë dhe as super burri. As super burri. Jo. jo. Po. Sa qejf kam kur thua. Po thon thon që duhet të provuar në jetë. Ka. Qëllon. Më pëlqen në fakt ca nga gratë e dehura që flasin me zë të lartë natën në fakt. Mm. Kanë pirë dhe kalojnë aty poshtë lagjes time. Po vërtet e ke? Di si janë. Ha. Ç'të dëgjosh? Ç'të dëgjosh? Ç'të dëgjon? Ç'të dëgjon? Po lëre tash. Mund t'i thuash në radio. Nuk thuhen tani. Gocat e reja janë apo? Flasin me vete Olta apo me të tjerët? Po me ato që kanë në krah ose me vete varet, po. Flasin. Flasin, po. Se edhe s'dëgjon mirë kur janë Po ta. Po ti Olta ç'a bën atë orë natës? Dëgjoj ato. Mirë ato që kthehen për shtëpi. Jam duke larë këmishën. Po në ballkon Altin. Po po nuk të kupton. Merr ajër të pastër. Mm. Tani që po mendoj mund të ketë qenë dikush duke larë ballkonin. Ajo është zhurma që dëgjoja unë? Edhe mundet. Në 5 të mëngjesit. Ose lëre fare. Martin Solveig do të vijë i fundit në klubin e mëngjesit bashkë me Lee Fields këndojnë Jealousy. Ne largohemi këtu. Ju lëmë me Altin Music Box në Club FM në 100.4. Mbas lajmeve të orës 10 me Sidën, mbaheni me Club FM. Ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Është e martë, por kur fillon me klubin e mëngjesit, aspak ters. U pafshim. They give their hand